Sabi ni Ina, I'm using my mommy's FB. Okay? Hindi ko kaya i-open ang Facebook ko dahil ayaw kong makakita ng mga masasayang moment sa account ko. I'm Ina, 33 years old. I feel alone and brokenhearted. November 6, my boyfriend and I stopped texting to each other or each other. I am the one who started the no contact and no replying of his text. Dahil na rin sa sobra na akong nasasaktan sa pambabaliwala niya sa akin. He is single father and uh, married pero pero hiwalay na sila for almost six years. Okay. Okay, nakuha niyo ba? And I understand na kailangan niya mag-work for uh, his son, for the future of his son. Yung attention siya ay nasa trabaho. Okay? at sa anak niya. So yung attention ng lalaki ay nasa trabaho at anak. Kapag may free time, doon niya lang ako naaalala. I'm out of the cast. Haya, uh, ni minsan hindi ko siya narinigan regarding sa aming future. Hmm. Iniintindi at inuunawa, inuunawa ko ang sitwasyon niya. Hanggang sa dumating na yung point na bakit ganun, deserve ko ba ito na maging last priority na lang sa buhay niya? Bakit parang ako lagi ang inuunawa? Napakamanhid niya. Ni hindi niya minsan inuunawa ang nararamdaman ko. Nung hindi na ako nakapag-reply sa kanya, hindi niya na rin ako kinukulit. Unlike before, na kahit di ako mag-reply, tatadta rin niya pa rin ng o ako ng text message ang laki na ng pinagbago niya. Dahil sa nakitaan ko na ako na na pagka ko. Oh, okay? Nakitaan siya, yung babae, ng lalaki ng pagka niya. Na kahit anong gawin niya ay palagi pa rin ako nasa tabi niya o tabi-tabi na kahit baliwalain niya ako, okay lang kasi may babalikan siya. Help me. Hindi ko kaya. Gusto ko nang mamatay. Ay pambihira, wag naman. Huwag naman ganon. Okay? So anyway, so narinig ba yung uh, message? Uh, kung may pwede kayong sabihin, uh, pakishare nyo lang dito sa comment section. Okay? Uh, tulungan natin si Miss Ina. Problema niya. Sige. Direct to the point tayo, Ina, ha? Okay. Himay-himayin natin yung problema mo. Wait lang. Okay. So, ladies, narinig niyo yung problema ni Ina at uh, may problema siya sa kanyang uh, ex-boyfriend. At uh, hindi niya magamit yung Facebook niya kasi hindi niya ayaw niya makita yung mga masayang moments sa account niya. Uh, probably, uh, yung uh, lalaki at siya ay uh, may uh, mga post doon, may mga pictures. Siguro, alam niyo na, yung mga ganon. At uh, feeling siya ano, alone and broken-hearted ngayon dahil sa nangyari na no contact nilang dalawa. At uh, ah, 33 years old si Ina. Uh, ah, noong November 6 lang sila nagkawalaan. At Ina nag-text dahil daw sabi nitong ni Ina, yung lalaki ay masyado ng uh, busy. Okay, busy. Kumbaga, sa trabaho lang niya at saka sa anak niya. Itong lalaki kasi married na to. Pero hiwalay na sila ng uh, almost 6 years. Okay? So itong si girl ay uh, feeling niya ay uh, outcast na siya kasi ni minsan ay hindi man lang niya narinig na uh, magkwento yung lalaki tungkol sa kanilang future. Okay? Pero in, sa sense uh, ah, mahal niya yung babae ay yung lalaki, iniintindi niya yung lalaki. Okay? Hangga't sa dumating yung point na napuno na rin si babae. Mm, sino ba nakaka-relate dito? Okay? And uh, feeling niya, siya, siya lagi yung last priority ng lalaki sa buhay noon. Okay? At uh, hindi man lang niya ma-feel na siya ay parte ng kanyang future. Aha. Ngayon, ang feeling niya ay uh, since gano'n na ang kanyang uh, nararamdaman, gusto na niyang mamatay. Tapos nilagyan pa niya ng uh, emoticon na ah, <laughs> nakasmile at may dalawang heart sa mata. <laughs> Sigurado ko ba sa gagawin mo? Magpapakamatay ka ba sa ganyan? <laughs> Pasensya na. Uh, ang, ang, ang cute lang kasi naman mo, yung reaction mo. Magpapakamatay ka na pero may mga heart pa yung mata mo. Okay. So anyway, sige. Uh, ilighten lang natin yung issue. Alam mo, Ina, ganito. Ayan. First, yung lalaki. Kung ako ilalagay ko yung sarili ko doon sa lalaki. Ako nga eh. Dati ha. Ang iniisip ko noon, magkaroon lang ako ng anak kahit di na ako mag-asawa, okay na sa akin. Honestly, karamihan sa lalaki, Ina, ay ganon. Okay? Tapos, ang uh, pagkakaroon ng uh, relationship sa ganyang lalaki ay hindi naman talaga uh, priority niya. Ako, I'm speaking ha, bilang isang lalaki. At nakikita ko to sa lalaking nakilala mo. Sa tingin ko, wala talaga siyang planong uh, makasama ka sa iyong future, sa kanyang future. I'm sorry, medyo masakit to, pero at least alam mo na uh, kung ano ang uh, masasabi ko dito. Kasi kung talaga namang may, pa, uh, may plano siya sa inyo, eh, hindi ka naman niya babaliw, babaliwalain. At ang problema kasi dito, Ina, kahit na 6 years pa naman silang walang uh, contact na ng kanyang ex-wife, kasal pa rin tong lalaking ito. Okay? Um, magiging problemado din talaga ang buhay mo kapag pinili mo or pinilit mo pa rin na makisama sa isang lalaki na meron ng nagmamayari. Pagdating especially sa mga documents, sa mga ganyan, sa lahat-lahat. At I'm sure, I'm sure. Ah, bilang lalaki ha, sigurado ako itong lalaking ito, hindi pa rin niya makalimutan yung ex-wife niya. Dahil, wala eh. Ang um, parang ano lang siya eh, uh, on and off. Okay lang na mawala ka. Sinabi mo dito na parang kapag hindi mo na siya kinukulit, uh, wala lang sa kanya. Okay? Parang uh, okay lang. Di ba? So yun, ibig sabihin, okay din naman na mawala ka sa kanya. Okay din naman na nandyan siya o nandyan ka sa kanya. So wala talaga. Okay? Kung nandiyan ka sa kanya, okay sa kanya. Kung wala ka, okay din naman sa kanya. Kung ganyan ang lalaking uh, pinaglalaanan mo ng uh, pansin at uh, yung oras sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. Okay? At uh, lagi ka lang uh, makikipag uh, ah, uh, kom- uh, kompetensya sa kanyang oras, sa kanyang attention, sa kanyang pagmamahal. Sa ngayon kasi, sa nakikita ko, talagang ang pinaka-priority niya ay ang anak niya. Okay? At uh, malaking parte pa ng kanyang uh, puso, ang laman niya ay ang kanyang ex-wife. Kasi every time na nakikita niya ang kanyang anak, naalala niya ang kanyang dating asawa. Yun ang nangyayari sa inyo ina. Okay? At huwag kang magpakamatay. Ay, pambihira. Yung lalaki. ang daming lalaki dyan. Huwag kang magpakamatay. Hmm, tayo dun sa lalaki. Kahit, mag- oh, si, kahit sino sa mga babae na nanonood ngayon, kapag nagpakamatay kayo, oh, sino maging masaya? Siyempre, yung maiiwanan iwanan yung lalaki, hanap naman yung iba, eh di lugi ka. Huwag <laughs> isip isip pag may time, mga ladies, okay? Huwag masyadong, uh, huwag masyadong ano, uh, yung tipong uh, magpadala sa emosyon, isipin mo na lang, uh, blessing pa rin yan sa buhay mo. Okay? Hindi naman kasi talaga maganda uh, yung uh, makisama ka sa ganyan. Di ba? Isipin mo, ah, sige, sige, sabihin natin. Napilit. Okay. Naging kayo. Tapos pinakasalan ka. Sabi natin, sabi natin, oh, nakipaghiwalay na siya, totally. Ang um, naka-anal na yung kasal niya. Sige, given. Pinakasalan ka. Tapos, kasal na kayo, dumating yung point na gano'n na naman siya sa'yo, binabaliwala ka. Hmm, ano, ano, gusto mong ganong buhay? Kaya habang ngayon pa lang na nangyari na yan, okay na yan, at least, ano na yan, kumbaga, blessed ka nga eh, at least na yun eh, nangyari na yun eh. Hindi siya nangyari nung wala ka ng kawala sa kanya. Ngayon, meron ka pang uh, meron ka pang freedom na gawin ng isang bagay na wala siyang ano sa iyo, uh, connection. Wala sa yung uh, wala siyang yung grab ba? Kasi kapag uh, mag-asawa na kayo, meron na siyang ano sa iyo, eh, control. So yun, ay na, wag nang masyadong ano. Alo, eh, syempre marami kayong pinagsamahan, nalulungkot ka, nakita mo yung mga ano. Kung gusto mong uh, ma-stop na yung ganyang feeling, kaya yon ang ginagawa sa ganyan. Kapag may mga account kayo, kaya nga sabi ko before eh, ako nagsisisi ako eh kung bakit ako nagpo-post ng mga uh, picture namin sa personal account ko noon eh. Sa Instagram ko, personal Instagram, personal Facebook, pinagpo-post ko yung mga uh, uh, mga picture namin ng ex ko. Ngayon, hindi ko mawala. I, I mean, hindi ko nahihirap, ng, ang hirap noon ano, tanggalin kasi sayang yung mga likes. <laughs> sayang yung mga daming likes. Okay, tapos ngayon, i-delete mo. Tama, ganun. Tapos naaalala mo siya, pangit. Uh, ah, anyway, mas maganda niya, i-delete mo pa rin. Okay? Para, alin gusto mo? Magbabago ka ng account o lagi mo makikita yung ano mo, yung uh, picture o mukha ng ex mo. Ba? Delete mo na lang, pambihira. Sayang yun. Sayang yung account mo. Okay? Anyway, so, joking aside. Sa totoo naman kasi, kung papanoorin mo yung ano, yung video ko about uh, mabilis na para ng pag-move on, isa sa mga tips doon, para makalimutan mo siya, ay mag-disconnect ka na totally. Tama yung ginawa nyo. Okay? No contact. Wag na. Tapos tanggalin mo na yung mga bagay na nakapagpaalala sa iyo, sa inyo, sa iyo. Uh, ah, yung mga bagay na tungkol sa inyong dalawa. Tanggalin mo na 'yon, delete mo na 'yan. Yung mga binigay sa iyo na mga hindi naman masyadong uh, mamahalin or yung nakapagpaalala pa sa iyo, alisin mo na 'yan sa buhay mo. Okay? Move on. Move on na, Ina, kasi kung ano naman mahihirapan yan, imagine, oh. Yung lalaking yon masaya yun. Alam mo bakit? May anak na siya, eh. Di ba? Every time na makita niya yung anak niya, masaya siya. Nai-inspire siya kapag nagtatrabaho siya para sa anak niya. Masaya siya, fulfilled siya. Eh ikaw, oh, hinihintay mo yung lalaki magbago para sa'yo? Huwag na. Huwag na yon. Wala na yung pag-asa, okay? Maraming binata, okay? <laughs> Marami dyan mas mga mga mababait pa, mga walang may ay, nagmamay-ari, mga matitino, mga sabihin natin uh, mas maganda yung uh, ang sitwasyon sa buhay, mga ganun, di ba? Kaya wag mong uh, minamadali ang isang bagay. Kaya may pinost ako dito kung bakit hindi dapat magmadali. Asan ba yung pinost ko dito? Uh, mamaya, sabihin ko yung mga 11 na, no, uh, yung mga bagay na nakaka-turn off sa lalaki. For now, ano muna tayo? Uh, sideway muna tayo. Dito muna tayo sa yung pinost ko about uh, uh, mga bagay uh, kung bakit hindi magmadali. Hanapin nyo dito sa page ng Hugot Radio. Kailan lang to? Kahapon. Kahapon, pinost ko yun. Uh, kung bakit ang... Um, sana ba yun? Okay, anyway. Bakit hindi dapat magmadali? Okay? Uh, panoorin nyo yung uh, video na yon at mas maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Uh, huwag kang magmadali sa pag-ibig. Okay? Kasi kapag nagmadali ka, talaga madatapa ka niyan. Huwag mong isipin nasa, nasa ano ko na, 30, 33 years old? Hindi. Hindi ibig sabihin na 33 ka na at babae ka, eh, kailangan mo nang uh, ipilit kaya isang lalaki sa buhay mo kahit hindi ka naman talaga totally mahal. No. Oh, speaking of, merong video ngayon at uh, may nakita akong trailer. Ano nga yun? Sina yun? Si Angel Aquino? Angel Aquino. Glorious. Ayun. Kita ko yung trailer nila, oh. Mambihirang dila yon. Saan galing yun? <laughs> wow. Eh, crush na crush ko pa naman si Angel Aquino. Oh, speaking of Angel Aquino. Si Angel Aquino, nung nasa ano pa ako, nasa Makati pa ako nag-work, nakasalubong ko siya sa, ano, sa Glorieta. Malayo pa lang. Sabi ko, wow, parang kilala ko to. Sige, siyempre, siyempre eh, eh, ano ako eh, postura din ako eh, nasa Makati eh. eh paano kami, pa-approach sa akin. May bit-bit isang bata. Anak niya yata yon. Uh, ah, yeah. Uh, medyo siguro mga nasa 10 years old pa lang yon. Eh, that time, eh, syempre mas bata pa si Angel. Sabi ko, wow, si Angel. Angel Aquino. Dalawa kasi ang Angel na crush ko eh. Si Angel Aquino at si Angel Oxine. At pareha silang dalawa nakita ko na in person. At ang maganda dito, uh, ang nakausap ko talaga doon, si Angel Loxin. At may picture pa kami dalawa. Hindi ko makalimutan. Wow naman, Angel. Mga anghel ang buhay ko. Anyway, speaking of um, Angel Aquino, meron siya ngayong ano, uh, pelikula with the guy. Nakalimutan ko yung pangalan. Baguhan siya. Nasa ano siya eh. Alam ko, familiar na mukha niya. Sa McDonald's yata yung nakita ko before. So, uh, yun. Maganda yung pelikula. Glorious. Glorious yata, yeah. At uh, maganda yung uh, nakita kong ano, uh, parang yung babae ay uh, mas matanda sa lalaki. Ang point ko dito, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala na porke nasa ganyan ka ng edad, ay wala ka nang matatagpuang true love. Oh, may mga lalaki na ano, na in love sa mga older ladies or women, hmm, 'di ba? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi naman si Lord kasi, hindi ka naman mabibigay ng isang tao na ikakasama mo. Sa ngayon, itong si Ina, mayroon kang problema sa ex-boyfriend mo, isipin mo na lang na hindi talaga siya para sa iyo. Okay? Kung sino man dito nanonood na same ang situation, nagkaroon kayo ng problema ng ah, boyfriend mo, huwag na masyadong magmukmok. Okay lang malungkot. Okay? Okay lang na magaw. Yung mga ganyan, pagdaanan mo yan, natural yan eh. Pero hindi okay yung everyday na lang ng buhay mo hanggat tumanda ka, hindi ka na nakapag-move on. Ay, pangit yon Tapos isipin mo pa magpakamatay ka, mas pangit yon Okay? uh, isipin mo lang, may brighter side pa yan. Kumbaga, may darating na mas pa dun sa lalaking yon. Okay? So yun, yun lang. Yun lang masasabi ko dyan. Kaya pagdating sa pag, uh, ano, relationship, ang uh, pinagdarasal kasi yan eh. Hindi yung kung, uh, kung sinong dumating, uh, ay siya na, ay ang gwapo, ay kami na. Wag. Hindi lahat ng uh, oras na yung dumarating ay talagang kayo. Okay? At uh, kaya i-guard nyo yung puso nyo. Bantayan nyo yan. Kasi kapag na-inlove ka na, akala mo totoo yung nararamdaman mo. Most of the time, ang nararamdaman ng puso ay deceiving. Mali yan. Okay? Kaya ipagdarasal mo, Lord, tama ba itong nararamdaman ko? Siya ba talaga? Kasi Lord, kung, uh, siya, ba, kung siya talaga, alam ko naman Lord na gagawa ka ng paraan na talagang maging kami. Pero Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, sana Lord, huwag mo nang patagalin para hindi na kami magkasakitan pa. Mga ganun ng mga dasal, hindi yung wala ka man lang matutulog ka eh, pumikit ka na lang, hindi ka man lang dadasal. 'Di ba? Pinagdarasal 'yan. Okay? Lahat ng bagay sa buhay natin, especially sa pagdating sa relationship, ipagdasal nyo 'yan. Kasi kung hindi nyo ilalagay si God sa relationship nyo, naku, pambihira. Gulo yan lagi. Masakit yan sa ulo. Kaya, kaya nga sinasabi ko, okay magkaroon ng third party sa relationship. Basta si God ang third party. Okay? Kapag walang third party, nasigad ang kasama, goodbye. Bahala kayo, kayo rin. Kayo rin mahihirapan. Okay? So, yun ang uh, mga masasabi ko dito, Ina. Huwag ka na magpakamatay, pambihira. Damage yan, ano? Damage yan mga maganda pang gagawin. So gusto mong mapanood, hanapin nyo yung ano, video ko about uh, mabilis sa paraan ng pag-move on sa YouTube. Marami nang natulungan nun. At natutuwa ako kasi talagang trending yon sa channel na Isa yon sa pinakamaraming nanonood sa videos ng Hugot Radio. Mabilis na ng pag-move on. Mabilis yon kasi talagang yun ang ginawa ko. Kaya nasasabi ko sarili ko na mabilis talaga siya. Okay, sige, sige, sige. Hanapin natin yung, ano, yung mga... Uh, sasabi ko nga, uh, kanina meron akong i-share sa inyo ng mga... Asa na ba yung ano ko dito? Title. Mga bagay na Uh, okay, ilagay ko lang dito. Mga bagay na nakaka-turn off sa lalaki kahit na gusto ka pa rin naman niya, kahit na gusto ka niya. So things that will turn off your man even if he really likes you. Ay, nako, pambira. Oo, mahal ka ng lalaki. Pero kapag ginawa mo to, nako, mawawala yan. Matuturn off yan sa'yo. Mababasag. Woo, wala na. Goodbye. Ay, pangit pala itong nakilala ko. Ay, ang pangit pala ng ugali. Ay, pangit ang ganda. Sige. Babasahin natin muna yung mga messages dito. And uh, susunod niyan, sabihin ko na sa inyo yung mga bagay na yon. Wait lang ha, nakaka-relate daw si uh, uh, Rhodes uh, Ann. Rhodes Ann. Okay. Mm. <laughs> Nakapag-isip-isip. Che Santos uh, Brownlee watching you from Scotland. Wow. Ganda dyan ha. Mm, Scotland. Uh, kasabay-sabay ng mga dyan sa Europe, di ba? Uh, mas, uh, Miss Ina, sarap ng buhay. Mabuhay na wag kitili ng uh, dahil lang sa isang lalaki. Means he is not worthy of love or uh, to love, to be loved. At huwag mong uh, sayangin ang buhay mo ay sus. <laughs> Nagbikol na si Francia. Okay, uh, watching from Macau. And uh, girls, huwag sayangin ang buhay dahil lang sa lalaking uh, lalaking ganyan. Tama ka sa lalaki. Please pray lang. Si God ang forever promise. Totoo yan. Kapag si God sa kasi ang inuna mo sa, sa lahat ng bagay, especially sa relationship mo, you will never be last. Hindi ka niya hahayaang uh, mahuli sa mga bagay. Pag, especially yan sa mga pag-ibig, sa karir, mga ganyan. Okay? So, unahin si God sa buhay. Kadalasan, sa babae kasi, mga manhid kahit may mga sign na go pa rin sila. After that, iiyak-iyak iba nagiinom, kung ano-anong pinapagawa, o gina, yeah, ginagawa. Dapat pray lang ang katapat pag may mawala sa buhay mo. Totoo yan. Tsaka alam mo, huwag nyo lang idaan sa inom. Tsaka kapag babae, huwag kayong uminom. Nakaka-turn off yun. At totoo lang. Okay. Ang um, para sa akin na. Ah. Kasi Hmm, sorry ah, sa mga umiinom dito. Ang ito ito kasi ang uh, totoo diyan. Pagdating sa lalaki, kung gusto yung lalaking matino at ma-attract yung lalaking matino, huwag kayong uminom, huwag kayong magbisyo. Kasi ang ma-attract yung lalaki dyan, yung mahilig din dyan. At ang lalaking ma-attract nyo dyan, ang tingin sa inyo ay, ay wow, easy. Easy to, pre. Umiinom. Ang ganun. Huwag. Pangit. Okay? Nakakapangit. So, tip ko lang yan sa inyo mga ladies. Okay? Tumiinom umiinom kayo ngayon, bawas-bawasan na yan hanggat mawala yan. Kasi iba ang tingin ng lalaki sa inyo yan. Walang biro yan. Okay? So, kapag ako nakakakita ng uh, kaibigan ko, babae, ganyan, uh, sinasabi ko, huwag na, sayang. Okay? Kasi yun talaga ang dahilan. Okay? Shen Santos, uh, finally nakita rin kita live po. Wow, kamusta ka, Shen? Maraming salamat. Uh, Lodi sa Love Life, siguro ako, yung babae, di ko naranasang dinididib yung lalaki mawala sa buhay ko. Kung mahal ako, mamahalin ko din yung uh, malamig, malamig na anggay. Ah, okay. Mamahalin mo pa rin siya. Aha, uh, ay goodbye din sa uh, siya sa akin. Salita kayo, yan, Lodi, nung dalaga ako. Okay, tama naman. May anak lang ako, okay na, walang asawa. Uh, medyo nangyari na. Okay, Annalie. May, uh, may nagsabi na rin yan sa akin. Okay lang daw na may uh, anak lang siya. Tapos uh, kahit walang asawa. Okay din naman yan kung yung lalaking nakilala mo ay talagang walang kwenta. Okay? Pero kung uh, maaari, uh, mas maganda pa rin, di ba? Masabi mo yan na may uh, kasama ka sa buhay at uh, may uh, katuwang ka sa pagpapalaki ng iyong anak. Di ba? So, yun. Pero sa situation mo, kung talagang uh, ayun, may anak ka na, tama nga naman, huwag mo lang ipilit pa na makisama sa lalaki na masisira lang yung uh, moment mo. Okay? Concentrate ka na lang sa anak mo. At uh, kung ako naman na babae at nan- nangyari na yan sa akin, yun naman talagang gagawin ko na. Okay? In love, uh, in love yun DJ Ron. Uh, yun din yung BFF ko, DJ Ron. Gusto niyang magkaanak sa akin. Ay, hanep. Okay? Yung BFF mo, gusto magkaanak sa'yo. O bakit? Ganun na lang kadali yon Ha? Bakit? <laughs> Tanungin mo siya, bakit? Ganun na lang kadali yon Ha? O ngayon, pag nagkaanak ka sa akin, ano, iwan mo na ako? <laughs> Mga salitang lalaking manluloko. Huwag kang maniwala dyan. Okay? Lalaking, uh, alam mo, alam mo friend, kapag nakita kasi ng lalaki na gusto mo rin siya at uh, yun, ay, naku, pambira. Lahat mga diniscuss ko na mga ganyang, mga ganyang bagay sa mga previous videos ko. Tandaan nyo, ang lalaki, kapag nakita niya na may gusto sa kanyang babae, okay, at uh, patay na patay sa kanya yung babae, <sighs> easy to, easy to, easy, easy, pre, easy. Ayun, hindi kanya seryoso, okay? Kaya wag masyadong, ano ha, wag masyadong magpa, magpa, ano sa lalaki ha. Kasi alams na, alams na, mga isip ng lalaki, karamihan sa amin. Lalaki, magalit kayo sa akin, pasensya na ha. Pero totoo ito, mm, kapag ang lalaki talaga, ang ano namin, ang feeling namin pagdating sa sexual desire na napakataas. Kaya kayo mga babae, mag-ingat kayo. Kaya nga sabi ko, huwag kayong magiinom. Na, lalo na may makasama kasama lalaki. Ay, nako, pambihira. May mga kwentong ganyan. Pagkagising, oh, meron pala akong ano, meron pala akong video about that uh, sa YouTube, hanapin nyo yung uh, babaeng hindi makalimot sa kanyang unang karanasan. Ayun, hanapin nyo yun sa, ano, sa YouTube channel ng Hugot Radio. Mahaba, medyo mahaba yun pero maganda yung mga napag-usapan natin doon. Okay, so yan. Ang um, basahin na natin ha, yung mga uh, things na makakapag-turn off sa lalaki um, kahit na gusto ka rin niya. Ready na ba kayo? Paki-hearts naman and send some likes if you're ready. And thank you so much sa pag-spend ng oras sa akin dito ngayong gabi, dito sa Hugot Radio. Sabado ngayon, alam kong ah, wala kayong ginagawa. At uh, after dito, ang um, sana may matutunan kayo para naman uh, maiwasan niyo itong mga bagay na to. Okay? So nandito na yung mga bagay na nakaka-turn off sa lalaki. Number one tayo. Okay. Eto na. Ayaw ng lalaki yung masyadong negative ang babae sa buhay niya. Okay? Uh, lagi na lang negatibo ang uh, lumalabas sa bibig mo. Okay? And uh, napaka-dragging kasi yan sa lalaki. Ayaw niya ng lalaki. Kaya nga, minsan, yung lalaki, ano ba? Tama na. Okay na. Okay na yan. Ah! Ayaw kasi ng lalaki yung, ano, yung uh, masyadong dramatic. Madrama. Okay? Lalo na kapag sobrang negative. Okay? okay na naman minsan na paminsan-minsan mapag-usapan yung mga negative na buha ano tungkol sa buhay pero yung lagi-lagi na lang, every moment na lang, every time na lang magkikita kayo, yun ang lagi mong daladalang uh, kwento sa kanya, yung mga negative uh, things sa buhay mo, talagang mata-turn off sa sa'yo. Kasi sino bang lalaki ang gusto makisama sa babae na sobrang negatibo sa buhay? Di ba? Imbes na tignan yung positibong uh, uh, parte ng buhay, lagi na lang negative. Nakakawala naman gana yan. Kahit naman ako ay pambihira, wag na lang. Mm, diyan ka na lang. <laughs> Kaya please, okay, that's number one. Wag maging negative at lagi na lang maging positive, okay? Uh, especially when you are around Him, okay? Uh, positive, i, ano mo, i, uh, huwag mo siyang uh, i-bring down, i-lift mo siya. Lalo kapag may problema siya, may uh, problema <laughs> din siya, tapos negative din. Alam mo ba, may sinabi sa iyo, uh, ito ang gusto kong gawin. Itong plano ko. Tapos sasabihin mo, ay, huwag ka na dyan. Walang pambi... Ano yan? Hindi man yan mangyayari. Pangit yan. Ganyan. Negative ka na kaagad. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga tinatry. Eh. Ganon. Ganon sa lalaki. Okay? Kaya ang lalaki kasi, eh, karamihan, gusto yan, positibo yan. Itong gusto ko, itong gagawin ko. Ganun yun. Ganun. Ano yan, nature yan ng lalaki. Tapos kayo naman, naging negative kayo, mata-turn off yan sa inyo. Okay? That's number one. Sino mga, neg- mga negative dito? Ah, bago-bago na ha. That's number one. Number two. Hay, ito. Lalo na ako, ayaw ko nito. Ayaw ng lalaki sa babaeng spoiled brat. Okay? Yung masyadong ano, um, yung immature, di ba? Yung alam mo yung spoiled brat, yung parang ano, lahat na lang gustong ano, ang um, Akala niya nakasentro sa kanya lahat ng ano ng mundo. Okay? Akala niya lahat na lang ay uh, para sa kanya. Nang ganun. Pangit 'yun. Okay? Kahit mahal ka ng lalaki, talaga mag-iisip 'yan. Ito bang gusto ko makasama? Okay? sa mga yung tipong uh, hindi man lang uh, makahandle ng mga difficult na situation sa buhay kasi hindi siya sanay eh. Akala niya ano uh, ano lang ba siya? Ang um, ano bang term diyan sa Tagalog? Yung uh, lahat na lang dapat ibigay sa kanya. Okay. Spoiled brat. Hindi ko mahanap yung tamang uh, term. Pero alam niyo na yung term na pag sinabing spoiled brat, uh, immature yan. Hindi magandang kasama yan sa buhay. So kahit na mahal ka ng lalaki, turn off yan sa'yo. Number two yan. Okay ba kayo? Okay lang ba kayo? Wala bang natatamaan dito? Ay, huwag kayong magalit sa akin, ha? <laughs> Sige nga, send some hearts and likes kung nagustuhan itong uh, topic natin tonight. Things that will turn off your man kahit na mahal ka rin niya. Okay? Kahit mahal ka niya, kapag ginawa mo to, turn off yan sa'yo. Kaya mag-ingat kayo. Nakadalawa pa lang tayo. So next. Next tayo. Next. Pangatlo. Hmm. Ay, talagang ito. Ayaw na ayaw ko rin to. Pambihira. Kung ganito kasama ko, wag na. Iwanan kita. Okay, ito. Number, number three pala nakatingin ka pa rin sa ibang lalaki kahit nakasawa, kasawa mo na kami. Kasawa, kasawa, kasama mo na ako. I mean, uh, bibig ko minsan nawawala. Nakatingin ka pa rin sa ibang lalaki. Kahit naman kayo babae, di ba? Kasama nyo kami or yung lalaki, yung boyfriend mo. Nagde-date kayo. Tapos naman yung lalaki, tingin ang tingin sa ibang babae. Di ba nainis ka? Ganon din naman ang lalaki. Kapag kasama mo kami, tutok lang ha, tutok kung yung saan saan ang pupunting ng mga mata, okay? So wag kang eh, kung natitempt kang tumingin sa ibang lalaki na mas gwapo sa amin, respeto naman, okay? Kasama niya kaya nagpagwapo kami. Kasama niyo ako eh. Uh, kasama niyo kami sa date eh. Kumbaga ganun, uh, inal- uh, nag uh, nagpusturo kami, nagpagandang uh, lalaki kami para sa iyo. Tapos titingin ka lang sa ibang lalaki, huwag naman ganoon. Respeto, uh, parang ganoon, okay? So wag kapag kasama mo siya, make sure na yung focus mo at yung attention mo ay nandyan lang talaga sa kanya. Uh, wag, kung wag uh, mapunta yung mga mata kung saan saan na lugar. Okay? Kasi nakaka-turn off yan. Kasi kapag ganun, feeling niya, uh, hindi ikaw talaga ano, uh, seryoso sa kanya. Tapos baka, tingnan mo ha, pag na-turn off sa'yo, tapos nakahanap siya ng babae na talagang yung attention niya ay nandun sa lalaki, wala. Iwan ang kanyan. Pagpalit kanyan, bahala ka. Sige ka. Number three yun. <laughs> okay, basahin ko muna yung mga nandito. Ah... Uh, Uminom ako ng uh, di bale hindi ako gustuhin. Never to stop drinking. Okay. So pangit daw umiinom, sabi ni Francia. Natawa ko uh, ah, kay sis Francia. Hehehe. <laughs> oh, ikaw talaga Francia ha. Ah. Lodi, nakita ka, ng, uh, ka ng madam ko. Ano daw tong life mo? Hi, kamusta? Live ko, it's about uh, mga signs, uh, yung mga nakaka-turn off sa lalaki, uh, mga ginagawa ng babae, uh, nato-turn off kami doon. Okay, sasabihin so ko sa inyo ngayon. Sabi ni Nisa, hello, and uh, paano yung lalaki ang nadara- nadrama? May lalaki talagang dramatista. Totoo yun. May Christopher Dell yun, dramatic actor. May dramatic talagang lalaki hindi naman talaga nawawala yan. Pero ang lalaking nagdadrama, nagpapapansin lang yan sa inyo. Baka naman kasi, hindi nyo nalalambing. Oh, speaking of, hanapin nyo yung video ko about five languages para alam nyo yung language or love language ng uh, lalaki at yung love language nyo rin. Pag, na, pag naintindihan mo ko yung love language ng lalaki, mas mapoprovide mo yung talagang hinahanap niya sa'yo. At ganun din naman ikaw. Ano yung mga five uh, languages? Hanapin nyo na lang. Pero isa doon, halimbawa, ako, affirmation. Isa yon Yung tipong sasabihin sa akin na babae na uh, mahal niya ako, na-appreciate niya yung ginagawa ko, affirmation yan. Halimbawa, ikaw naman babae, gusto mo yung quality time. Uh, gusto mo laging uh, magkasama kayo. Isa yon sa mga love languages. Yun ang love language mo. Kaya kailangan mong alamin yan para hindi kayo mag-clash. Kapag hindi kasi, alam ba ikaw, babae, lagi kang binibigyan ng gift ng lalaki kasi akala niya yun ang love language mo. Hindi naman pala, quality time pala yung gusto mo. Walang sense yung gift niya, di ba? May inis ka lang, di ba? Bigyan ka ng gift pero wala naman siyang oras sa iyo. May inis ka kasi hindi yun ang love language mo. So napin niyo na lang yung video yon sa YouTube. Alright, so move tayo. Uh, sabi dito, salamat sa iyo DJ kasi marami ako natutunan sa mga payo mo sa YouTube. Maraming salamat dan AM. Wow, so, so number four na tayo. Number four. Ay, nako. Ito rin ayaw ko to kaya. Ayaw ko rin to. Kasi nung meron akong ex, every time, eh, wag mo nang ano, um, natural kasi. Okay? Ito, sabihin ko na. Kapag nagsiselos ka, kapag yung lalaki ay nagkukwento na tungkol sa ibang babae. Malay mo naman, kaibigan. Malay mo naman, friend niya talaga nung since elementary, high school. Okay? Okay lang siguro kung ex. Pwede kang magselos. Pero kung nagkukwento lang naman about a woman, oh, okay lang. Pero kapag nagtijealous ka na, okay? Yung tipong akala mo ay uh, eh, ah, aagawin na ng babae yung lalaki sa'yo, eh, kung ano na lang iniisip mo, tipong uh, kung sino-sino nang naapektuhang tao para lang uh, matanong mo kung sino yung sina- pinag-uusapan ng eh, sino ba yung lalaki? Eh, sino ba yung babaeng ng sinasabi ng boyfriend ko? Ganitong pangalan. Kung saan saan ka na napunta para mag-investigate. Nakaka-turn off yon Pambihira. Huwag naman ganon. Okay? Nakakakalbo. Okay? Sayang naman yung buko eh. Tumutubo na. Okay? Please naman. Okay? Kung, kung ganyan kayo, please. Okay, wag masyado. Okay? Maging kampante kayo, number one. Kasi boyfriend mo na eh. Ha? Kayo na. Kaya ka niligawan niyan kasi mahal ka niyan. Kaya yan nagstay sa iyo kasi mahal ka niyan. Kaya yan nandiyan sa iyo at sinusundo ka, pinapasaya ka, uh, pinapakain ka, kung ano-anong ginagawa sa iyo kasi mahal ka niyan. Eh, porke, nagkwento lang siya ng ibang pangalan ng babae, tapos nag-freak out ka na. Huwag naman ganon. Okay, kung nagsiselos ka, huwag masyadong ano, yung parang tipong sasabog ka na, tapos hahanapan mo na ng problema yung uh, kwento. Huwag naman ganon, okay? Nakakawalang gana yan at nakaka-turn off yan sa lalaki. Oh, ganun ba kayo? Ah, nako, kung ganun kayo, bawas-bawas ha. Ah, sige ka, mawala yung boyfriend mo sa'yo. Ikaw rin. Iiyak-iyak niya mamaya. Sige. <laughs> okay, number five tayo. Sige. Um, sino pa man nandito? Hmm. Okay, ganda ng topic natin. Oo nga, May. Maganda ang topic. Sige, number five tayo. Eto pa. May mga babae kasi na, sabi ko nga, may mga love languages. Gusto mo quality time. Sige. Gusto mo laging kasama yung lalaki. Kahit sa pag-CR mo, nandun pa rin. Huwag naman. Okay? <laughs> Kahit saan ka pumunta, gusto mo kasama, lagi mo nakikita. Kung saan pumupunta, lagi kang gusto mo, tinetext ka, nagpapaalam sa'yo. Mga ganun. Um, sino ba kasama mo? Saan kayo pupunta? Anong oras kayo uuwi? Ah, um, mga ganun. Uh, ano ba number ng kasama mo para matext ko naman? Ah, wag. Wag. Pangit yon Yung tipong hindi mo binibigyan ng space yung sarili niya. Okay? outside your relationship. Hindi ibig sabihin na boyfriend mo siya ay uh, ah, pag may maari, pag mamay-ari mo na siya. Ganun din naman yung lalaki, sorry, ganun din naman yung lalaki sa iyo. Hindi ibig sabihin na girlfriend ka niya, ay mamay-ari ka na niya. Dapat meron kayong ano, respeto, okay? Bigyan mo naman siya ng uh, uh, his own space sa, sa labas ng relationship niyo. Okay? dapat bigyan mo siya ng time para magkapag ah, ah, usap uh, uh, sa kanyang uh, mga kaibigan. Kasi nung wala pa kayo, yun ang mga kausap-usap niya, yung mga kasakasama niya. 'di ba? Yung mga friends niya since elementary, yung high school, 'di ba? Tapos ibig sabihin pala noon, gusto mo naging kayo na, kakalimutan na niya yung mga friends niya. Hindi naman ganoon yon Okay? Tsaka number one, privacy, ha? Part 2 nito, ha? Yung being ano, uh, yung bibigyan mo siya ng space, part yung privacy diyan occasional privacy. Halimbawa, may pupuntahan talaga siya na talagang or a family matter na anything na hindi pa naman talaga dapat na yung mahalungkat <laughs> mo yung mga bagay ba, hindi pa naman kayo talaga ano eh. Yung dapat lahat mo naman malaman tungkol sa kanya. Privacy din. Okay, darating kayo dyan. Yung tipong kapag kayo mag-asawa na, yun, posible pa. Okay, dapat malaman mo na yung uh, kung yung pagkailailalim ng kanyang buhay. Okay? Pero hanggat ngayon pa lang magka-boyfriend pa lang kayo, girlfriend, pang naman ganon. Kaya bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng privacy. Huwag masyadong clingy. Ang babaeng clingy ay nakaka-turn off yan. Okay, okay lang naman. Cute minsan kapag clingy yung babae. Yung tipong feeling namin, uy, hindi kaya. Ah, parang gusto niya lagi akong kasama. Pero kung bihira, everyday na lang may 24 oras gusto mo makasama yung lalaki bigyan mo naman siya ng iyong ano, ng oras para sa kanyang sarili, okay? So marami pa naman time para kayo magkasama. All right. So that's number five. Hindi pa siya binibigyan ng time, I mean, ng space sa kanyang buhay. Number six. Eto pa. Eto pa. Dramatic. Masyadong dramatista. Okay? Yung tipong, uh, ano mo kasi, guy hate, guys hate drama. Sinabi ko lang kanina Ayaw namin yung masyadong madrama. Okay? Uh, kasi kapag may problema, okay, sabi natin, pag-uusapan talaga dapat yan. Pero yung tipong inanag mo siya, yung uh, gagawan mo siya ng mga dramang kwento, tsaka uh, mamali, halapan mo siya ng mali para lang ma, uh, makakuha ka ng attention niya. Yung tipong nagdadrama, dra, alam mo na, alam mo yung feeling na gano'n. Yung uh, alam ng lalaki kung nagdadrama ka, alatayan, yung iyak-iyak ka, naku, pambira. Alam niya namin. Kaya dapat maging ano kayo, yung uh, kapag alam yung ayaw ng lalaking yan, okay, wag niyo nang gawin. Okay? Hindi kasi makakatulong sa ano niyo eh, sa relationship niyo. Yung uh, kung ayaw niya, wag mo nang uh, ulit-ulitin pa. Kung gusto yung tumagal kayo, ganoon din naman yung lalaki eh. Kaya nga, importante talaga sabi ko na mas magkaintindihan kayong dalawa bago pa kayo maging kayo, sa pagliligawan pa lang, okay, dapat kilala muna yung lalaki. Hindi yung sagot agad, oo, I love you. Kayo na. Wag. Kilalanin mo mabuti yung lalaki habang nagliligaw pa lang. Sa lalaki naman, kalalanin niya mabuti yung babae habang nililigawan pa lang yung babae. Kasi once na pumasok na kayo at nagka-oo na kayo, nag i do, I do na kayo, Saka pa lang kayo magkakakilala o magkikilanlan sa bawat isa. Sakit ng ulo yan. Okay? So, yun. Okay, ladies, yung mga wala pang boyfriend dito, ha? Tsaka kung may mga boyfriend na dito, yung mga boys naman, may girlfriend na, bawas-bawasan yung mga pangit na bagay na to. That's number six. Huwag masyadong dramatic, okay? Number seven. Okay lang naman, paminsan-minsan. Sabi ko nga, pag paminsan-minsan, cute. Pero kung paulit-ulit na lang, acute na yan, acute. Okay, number seven. Mm-hmm. Ito pa. <laughs> Ang lalaki kasi, sabi naman natin, akala mo hindi yan na hindi sa'yo nakikinig. May mga lalaki kasi na ganoon, akala mo lang hindi nakikinig. Pero ang, at, ang tainga niya nandyan yan sa'yo eh. Kasi ang lalaki kasi, uh, karamihan sa lalaki, multitasker yan. Gumagawa yan, pero nakikinig yan. Pero Depende naman sa sa moment. All right? Kung talagang importante yung ginagawa niya at kailangan niyang tapusin, huwag mong istorbohin. Ganon kami mga lalaki. Pero kung uh, wala namang ganong urgent matter, uh, gusto kasi ng lalaki yung may meaningful conversation. Pero kung ikaw, babae, ah, lagi na lang chismis ang dala mo sa uh, pagkikita nyo, yung, uh, yung small talk nyo lagi na lang uh, tungkol sa ibang tao, tapos uh, walang deeper conversation, yung tipong ma, maano lang naman yung ano, intelligence ng lalaki. Yung ma-challenge ba? Yung napakababaw ng mga pinag-uusapan nyo, nakaka-turn off yon sa totoo. Lalo kung yung lalaki medyo matalino at uh, gusto niya lagi yung uh, malalaman mo yung lalaki kapag medyo may talino kasi ang mga topic niya hindi yung mga eto tandaan nyo. Poor mind talk about people or poor minds with S talk about people. Average minds talk about events. Wise minds talk about ideas. So kapag ang mga ang lalaki ay uh, ang pinag-uusapan niyang lalaki ay puro mga ideya. Ah, ganito uh, itong magandang gawin diyan. Ay, ano 'yan? Wise 'yan. Pero kung yung lalaki ay puro uh, tao ang pinag-uusapan, chismoso yan. Poor-minded yan. <laughs> Huwag kang pumata sa lalaking ganun. Okay? Natural sa babae na maging uh, ano, um, mapapalakwento sa ibang tao, tungkol sa ibang tao. Pero kung lalaki na, kapag ganyan ang quality ng lalaki, nako, bitawan nyo yan. Pangit yun. <laughs> chismoso. Mas, mas, mas chismoso pa kayo sa'yo. Huwag ka na dyan. Okay, anyway, sa lalaking ganito, um, deeper conversation ang hinahanap ng lalaki. Okay? Kaya kapag kasama mo na siya, siyempre kapag hindi naman kayo all the time magkasama, di ba? So every time na kayo magkita, ayun ng lalaki yung airhead, yung parang walang laman yung utak. I promise, Ayun, ayun namin ng lalaki, ayaw namin ng ganun. Kaya pakita yun sa lalaki, kahit na hindi naman talaga kayo sobrang talino sa klase. Pero ang pinag-uusapan nyo, yung tipong, wow, sinasabayan mo yung ano niya, yung, yung mga gusto niyang ano, yung ideya ba? ay, tama yan, Han. Ah, pero sa, sa tingin ko, ganito no Ganito yung opinion ko diyan. Mga ganoon, nagbibigay kayo ng ano, ng uh, ah, nagpapalitan ah, uh, kayo ng uh, kuro-kuro, mga ganoon. Kung yung kwento tungkol, alam mo han, yung kapitbahay natin, anong, anong, buntis na naman, mga ganun. Hmm, kahapon lang eh, nakita ko yung mga ganyan, wag, pangit nun, sakit sa kanya nun. Ayaw ng lalaki ng ganun, okay? Ingat kayo, okay ladies, wag ganun. Okay lang siguro sa kapwa nyo babae, gawin nyo yan, pero sa lalaki, wag nyo gawin yan, okay? Number eight. Pero please lang din. Hindi ko sinasabi maging chismoso kayo. Pangit yun. Okay? Nakaka-turn off yun kahit sa kapwa babae. And uh, tatandaan yung mga ladies, kapag ang isang tao daw ah, uh, ay nagchichismis sa'yo, asahan mo, chinichismis ka rin yan sa ibang tao. Oh, ingat kayo ha. Akala mo ha, kaibigan mo yan. Kasi every time na magkikita kayo, uh, uy, bes, ano, may kwento ako sa iyo. Ha? Alam mo ba sa ganyan? Ganyan? Ano nung nang ano, ano, ano, ganyan? Ay, naku, pambihira. Akala mo totoo sa iyo? Pero pag tumalikod yan, anyone who is gossiping to you is also gossiping about you. Mag-ingat kayo dyan. Kaya ang taong laging chinichismisan ka, asahan mo, chinichismis ka rin yan sa ibang tao. Wow. Ang ganda, no? So, yun. At least may natutunan kayo. <laughs> Alright, so hindi ko sinasabing okay yung magiging chismosa. Okay? Alright, so number, ano na tayo? Number 8 na tayo. Number 8, isang sa mga bagay na nakaka-turn off sa lalaki ay eto pa. Masyado mong binibigyan ng uh, halaga or uh, yeah, monetary value, halaga ang isang bagay o lahat ng bagay. Yung tipong, magkano ba yan? Magkano mo bilhin yan? Yung tipong, uy, ano, Saan mo binili yan? Mga ganoon. Yung tipong uh, kapag binigyan ka ng gift, okay, mas interesado siya or mas interesado ka sa sa halaga nung binigay niya sa iyo kaysa doon sa effort na ginawa niya para maibigay yun sa iyo. Huwag kayong ganun. Okay? Kapag binigyan ka ng lalaki ng isang bagay, appreciate the effort. Huwag yung tipong, ay, cheap. Huwag. Ay, patay ka dyan kapag nangyari yan. Hindi mo na-appreciate yung binigay ng lalaki. Kasi ti- um, sa tingin mo, napaka-cheap yung binigay niya. Tapos nahalata yan ng lalaki. Makita yan sa mukha mo eh. Tapos tatanungin mo, magkano mo bili yan? Saan mo binili yan? Hindi mo na-appreciate yung effort niya. Ay, goodbye. Pag nakahanap yan ng ibang babae, maka-appreciate ng kanyang effort. Sorry ka, Lai. Kaya mag-ingat ka. Okay? So yun, huwag mo masyadong bigyan ng monetary value ang lahat ng bagay, especially yung mga binibigay ng lalaki sa iyo. That's number eight. Okay ba kayo? Sige nga, tingnan ko muna yung mga messages dito before we uh, go sa number nine. Mm-hmm. Wait lang po ha. Si My Josa nandito. She, DJ Ron, may question po ako. Paano po kung yung boyfriend mo nalaman mong may karelasyon na kapwa niya ay kapwa niya lalaki, ano pong dapat gawin? Iwanan mo na. Eh kasi hindi naman niya gusto labae. Eh. Kasi magusto kang ganun, di ba? Gusto niya lalaki, edi eh, pagbigyan mo siya, eh, doon na siya sa lalaki. Okay? Huwag mo nang pilitin na maging lalaking totoo siya. Yun ang preference niya eh. Huwag mo nang pilitin. Okay? So kapag na-discover mo na may karelasyon siyang ibang lalaki, then so be it. Uh, then just cut tapusin mo na yung relationship nyo. Kasi, di ba? Yun yung uh, tipong magkaroon ng third party na ibang babae, di ba? Lalaki, boyfriend mo, nagkaroon ng third party, babae din ang nakahanap ng ibang babae. Pang, uh, ma- pangit na yun. Tsaka, I mean, uh, masakit na yun para sa'yo. Ito pa kayang kapwa lalaki. Ibig sabihin, yun talaga ang preference niya. I, ano mo na lang, um, respeto mo na lang yung gusto niya. Okay? Although, syempre, yun ang choice niya. So, ibigay mo yung choice niya. Huwag mo nang pilitin pa siya, okay? So, mas mar- marami naman siya lalaki na uh, talagang gusto makipagrelasyon sa opposite sex. Kung same sex ang gusto niya, then wala tayong magagawa dyan. Yan ang gusto nila. Kaya wag na nating i-judge kasi hindi naman tayo judge, okay? So, yun. Ang alam ko lang naman, judge, yung inuyuk, inunguya, color green. Gustong gusto ko yun. Masarap yun. Okay, so, she, yun na lang ang dapat mong gawin dyan. Anong dapat gawin? Just let it let him go. I IC, oh, uh, RC, Isa, lagi po kitang pinapanood sa YouTube. Uy, maraming salamat Isa ha. Okay, at uh, share nyo rin sa mga kaibigan nyo, especially yung mga nangangailangan ng tulong pagdating sa mga ganitong tips. Lori, totoo uh, totoo ba, wait lang ha, hapli ah, sa mata, totoo ba para sa iyo yung first love never dies? First love never dies. I just wanna say that I still love you. Kanta yan ah. First love never dies. Hindi. Kasi nung nagkaroon ako ng first love, nung makausap ko ulit siya, wala na. Wala na. Wala na. Yung feeling ko sa kanya, parang, uh, sabi nga sa kanta, uh, I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Ganun din naman yun sa akin. I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. So yun, I remember her. Kasama kami, ex ko siya, nagkaroon kami ng ganyan, mga masayang pagsama. Pero nung kinausap ko siya, at nakausap ko siya ng contact siya sa akin, wala na ako nararamdaman sa kanya. So I don't believe na first love never dies. It dies. Okay? So, Annalie, yun ang uh, tama dyan. So, mga ano lang yan worldly, ano lang naman yan, na tipong hindi mamamatay ang first love. That's not true. Mary May uh, Torbeles, uh, good evening po. Paano po malalaman na seryosong lalaki? Uy, may video ako niyan. Okay, para mas masagot ko ng tama or mas uh, mas masagot ko ng uh, yung tipong buo, punta ka ng YouTube, hanapin mo yung uh, video ko about paano malaman kung mahal ka ng lalaki. Same lang naman yan. Kung seryosong lalaki sa iyo, mahal ka niyan. Hanapin mo na lang yon Mary. Okay? Thank you. And uh, wahaha, wafuno, congrats at tumutubo na pala buhok mo sa taas. <laughs> oh yeah. Okay. Alam mo naman, wala eh, jeans eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Kahit nga mga Hollywood actors eh. Kahit nga si Prince uh, William and Prince... Uh, sino, sino nga isa? Prince William and Prince Prince, whatever. Um, yun, kalbo na. Okay, wala tayong magagawa dyan. That's life. And uh, ano na lang, maging uh, confident ka na lang sa iyong uh, hitsura. Kung, kung anong binigay sa iyo, just uh, accept it. Alright? And just uh, be thankful kung tumubo pa yan. <laughs> okay, and um, sino to? Ard, Ardi, Ardilis. Okay, hello po for the first time here from Qatar. Hi, kamusta ka? Maraming salamat. First time mo dito. At uh, thank you so much sa pag-join. Uh, Rochelle, grats, uh, idol. Sa wakas, tumubo ng hair mo. Oo nga, no? Yes, yes, yes. Nakakatuwa. Okay, anyway, uh, hindi naman siya yung tubong kagaya ng tubo before. Alam mo na, uh, hindi naman tayo bumabata. So, syempre, kahit paano, tinitingnan ko yung pictures ko nga dito sa harapan ko. Wow, ang gwapo mo noon. Pero ngayon, sorry, Sorry. okay, <laughs> joke lang ha. Okay, so ganun talaga. Tumatanda tayo, nagbabago yung tsura, nagbabago yung mga cells natin. So, i-accept na lang natin. At uh, hindi naman talaga, ganito talaga sa buhay eh, sa mundo eh. Uh, tatanda tayo, mamamatay tayo, dadaan tayo dyan. But ang maganda, may good news dyan. When you die, as long as you accept Jesus Christ in your life and uh, make Him your Lord, ha? o sa buhay mo, maganda ang patutunguhan mo. I-restore ka niya. You will be become a new, okay? A new person. Okay? At especially kapag namatay ka, mas maganda pa yung uh, mas papupuntahan mo doon. I-renew tayong lahat. So yun ang good news sa buhay natin. Sa life kasi, sa mundo natin, talagang makaka-experience tayo ng mga kalungkutan, sakit, kalungkutan, lahat ng ka. Okay? Uh, ang kasinungalingan, ang katangahan, uh, kalandian ng ex, mga ganon. Totoo, <laughs> Totoo yan. Okay, mangyayari at mangyayari yan. I-smile mo, itawa mo na lang yan. Talagang ganun talaga ang buhay. Kaya, mas nakakaalam si God kung ano talaga makakabuti kay, sa'yo. Kaya, unahin mo siya. Kaya para malid ka niya sa tamang, uh, tamang way. Kaya kapag wala, wala kang guide, wala kang mapa, sorry, kapag wala kang mapa sa buhay, mawawala ka talaga. Ang solution sa mapa at mapa, mapa mo sa buhay is si God, si through Jesus Christ. Yun lang lagi kong sinasabi sa inyo. Okay, kapag nagawa niyo sa buhay niyo, mafe-feel niyo rin ang nafe-feel ko napaka-light. Okay? Although kahit na sobrang uh, may mga problema ang dumarating, oo, totoo yan, hindi mo mawawala eh. Nasa mundo ka eh. We, are, we live in a fallen world. Totoo yan. Walang perfectong uh, moment at buhay dito sa mundo. Talagang uh, daraan tayo dyan. Pero ang maganda dyan, meron kang katulong. Meron sa iyo nagbe-bless kapag kasama mo siya. Alright? So yun, ang haba ko ng sinabi. Okay, ako ay uh, ah, silosa, DJ. Uh, ah, po, honestly. <laughs> okay din naman maging silosa, May. Okay? Pero wag naman yung too much. Alright? Anything that's too much is wag na lang. Okay? Kalimutan na lang kung sobrang too much. Okay? Selos kami sa isa't isa kahit wala kaming relasyon. Hmm wala siyang girlfriend, wala din akong boyfriend. Kailangan pag nag-voice call, uh, voice call kami, nakikita niya ang kamay ko sa cam, baka daw may kachat. What? Pambihira naman yan. Ano ba yan? Masyadong controlling lalaki yan. Sira ulo yan. Wag, wag ka dyan. Ay, wag ka dyan. Wa, wala, wala tayo. Tama yan. Sabihin mo sa kanya, ay, wala tayo. Wag ka dyan. Pambihira. Kailangan makita yung kamay mo. Gusto mo sabihin, kapag nagbi-video call kayo, Han, ay, kumusta ka? Oy, anong ginagawa mo dyan? Uy, oo, oh, oh, oh, ito yung kamay ko, ha, ah, ah, sampung mga daliri, ah, ha, ah, ah gusto mo po yung kamay, ah, yun po yung paa ko, pakita ko sa'yo, ah, ah, uy, love you, ah, shh, wag, bira, sira ulo yun, kalimutan mo yan, bira. Parang hindi ko yata ma-imagine, ha, ah, nga nag-video call kayo, yung kamay mo, pinapakita mo lagi. <laughs> Ayoko nun. Hindi ko kaya yun. Pambira. Pambira talaga. Ayaw ko yan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kwento, no? Imagine na, ah, nakikita niya kamay ko sa cam. Baka daw may <laughs> kachat ako. ano, ano kayo? Kaya niyo yun? Kaya niyo yun? Pambira. Hindi ko yung kaya. <laughs> Huwag na. Ay, nako, pambira. Ay. So, sakit sa panga. Okay, sakit sa ano? Sakit sa sakit sa lalamunan. Ako uh, magsabi lang naman po okay sa akin. <laughs> Okay. Hindi ko makalimutan. Wala tayo. <laughs> Wala tayo. Ayoko na. Eh, pambira. Sige lang. Uh, sige, diretso tayo. Diretso tayo. Number nine. Number nine. Ladies, please. Kung ganyan ang lalaki, napaka-controlling, ha? Napaka... Wow! Merong ganun? I can't believe that. Huwag kayong ganun. Huwag kayong magpakontrol sa mga ganyang lalaki. Merong, may something wrong yan sa isip. Huwag ka dyan. Ngayon pa lang, ganyan na sa sayo. Ano pa kaya kapag uh, pinakasalan mo yan? Baka it- itali ka niya, ikadena ka niyan. Huwag kanyang palabas sa bahay. Gawin kang aso. No, no, no, no. Huwag. Matakot, ano, mag-isip kayo, ladies. Okay? Number nine na tayo you don't set any goals and ambitions sa buhay mo. Isa yan. Kapag uh, wala kang ambisyon, wala kang uh, goal sa buhay mo, nakaka-turn off yan sa lalaki. Okay? Naka, maganda kasi sa lalaki, tingin namin kapag ang babae ay ambitious, may goal siya sa buhay, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, makapag-work, para magkaroon siya ng magandang uh, trabaho at makatulong sa mga magulang. Mga ganun. Yan ang gusto namin. Yan ang gusto namin makita sa babae. Pero kung ikaw mismo babae, feeling mo lang, yung lalaki na lang lagi mag-work para sa'yo, turn off yon Okay? Uh, mas maganda pa rin yung tipong uh, parehas kayong dalawa na may uh, marating sa buhay. Alright? At saka ano, kahit yung simpleng ano lang, simpleng makita ng lalaki na may ambition ka at um, maano ka, ma- masigasig, maano sa trabaho, uh, masipag, ganun. Okay yan. Okay? Pero kung napakatamad mo, tapos si mama mo pa naglalaban ng mga damit mo, ng panty mo. Turn off yung dye. Wag. Change the habit, alright? <laughs> Wag. Nako, kung gusto mong uh, magkaroon ng uh, matinong lalaki at saka yung lalaking mamahalin ka at di ka pababayaan, pakita mo na magaling ka sa bahay, okay? Marunong kang mag-alaga ng uh, ng ano, yung household. Hindi naman ibig sabihin na ititira kang sa bahay, ikaw na lang lahat yung tipong makita ng lalaki na, ah, ito, wow, okay, hindi, hindi magiging marumi ang bahay namin. Ganun. Hindi magiging mabaho ang bahay namin. Alright? So yun, uh, having a goal and ambition sa buhay mo ay turn on yan sa lalaki. Kapag wala yan, turn off yan. Number 10. Okay, hindi na tayo magtatagal kasi alam kong uh, dinner time na rin at uh, kakain na rin kayo. So number, okay, number 10 na tayo. All right, number 10, yung tipong, alam mo, ladies, ginagawa niyo to, alam ko. Okay? Yung tipong tatanungin ka ng lalaki, kamusta ka? Okay ka lang ba? Kasi kaya nga nagtatanong yung lalaki kung okay ka lang ba, kamusta ka, kasi nararamdaman niya at nakikita niya na hindi ka okay. Tapos sasabihin mo, I'm fine. Okay lang ako. Tapos, hindi mo na siya papansinin. Tapos okay ka, tapos iba naman yung uh, pinapakita mo sa kanya. 'Di ba? Yung wala kang willingness na ipakita sa kanya at uh, tipong sorry, yung tipong makatulong siya sa problema mo. Okay? Kapag kasi may uh, pinagdaraanan ka, gusto namin mga lalaki, yung maging superhero nyo kami. Yung tipong matanggal kayo sa problema nyo, ma-lift up kayo, yung uh, mapa, mapangiti kayo, matuwa kayo. Ganun ang gusto ng lalaking toong, totoong nagmamahal sa inyo. Pero kapag tinanong ka, kumusta ka? Okay ka lang ba? Tapos sabi mo, I'm fine. Okay lang ako. I'm good. Tapos iti-text mo siya or text lang naman. Okay, okay lang, fine. Nafe-feel namin yun eh kung hindi kayo okay. Kaya wag kayong magsinungaling, okay? mas maganda yan kapag may hindi ka mas oh, hindi maganda yung pakiramdam mo. Uh, gusto mong uh, hindi, ano I mean, ah, kailangan mo talaga ng tulong, iparamdam mo sa lalaki na ganito ang problema ko. Uh, ano masabi mo? Ganun, kahit ikwento mo lang, okay? Kahit hindi ka humingi ng ano, ng uh, help sa kanya, ikwento mo lang, i-share mo lang sa kanya, yun ang gusto ng lalaki. Okay? Kasi feeling ng lalaki, pinagkakatiwalaan mo siya. At yung lalaki, totoo, hindi yan magugusto na magiging sinag na siya ng problema ng babae, hindi yan magiging ano, kampante na wala siyang magawa. Alright? So gawin nyo yan. I-share nyo ang burden nyo sa lalaki nagmamahal sa iyo. Alright? Huwag yung sabihin yung okay na hindi naman pala okay. Nakaka-turn off yon. Nakakainis yon sa totoo lang. Kapag nais, kapag nainis yan, iwanan ka niyan talaga. Bahala ka dyan. Okay ka pala. <laughs> Sige, bahala ako. Next time, din na yung sa'yo magtatanong. Okay? So yun. That's number 10, ladies. Okay lang ba kayo? Tingnan ko nga yung mga pangalan nyo, uh, ah, yung mga greetings dito before we uh, proceed sa mukhang last na yata yung susunod natin. Tingnan natin. Okay, let's see. Okay lang, DJ Ron. Gwapo ka pa rin naman. Ay, grabe naman. Hindi naman. Slight lang. Hindi, joke lang. <laughs> Hindi, maraming salamat. Ha. Ah. Baka sabihin nyo ang yabang ko. Hindi naman. Maraming salamat. Na-appreciate ko yan. Okay, ang Ash Kent May, tama po, di rin ako naniniwala sa first love never dies. Alright? Thank you, DJ Ron. Kumusta sa'yo, She? Gumanyan bigla yung ano. Yeah, She, maraming salamat. okay, um, thank you din sa'yo sa panonood. Uh, Margie Barot, 25K times 1.7. What's that? Mathematics? <laughs> wow. Okay, speaking of math, hindi ako magaling sa math may limit ako sa math. Okay, so I can't answer that in one ano, in one question. Okay, um, ano pa pala nandito? Sige, hanapin natin yung mga nandito. Okay, next. Nawala, ba't nawala? Sorry ha. Uh, Amy, ako ang masilosa sa ex ko, Lodi dahil may contact pa rin kami. Pero kahit suplada ako, suplado din siya. Hmm. May contact pa rin kami gaya ng dati. Walang bumibitaw sa aming dalawa. Anong ibig sabihin nito? Ulitin ko lang ha. Silosa ka? At siya rin naman ay... Nawala ako ha. May contact pa rin kayo. Suplada ka, suplado din siya. So, ibig sabihin, parang nagpapatigasan kayong dalawa. Tama ba? Pero may contact pa rin kayo, gaya ng dati. Ibig sabihin, pares kayo may feeling pa sa inyong dalawa, di ba? Nag, ano, nagpapataas lang kayo ng ihi. Ganyan. Okay? Magpababa kayo ng ano, ng uh, ano, ano niya, uh, yung uh, pride nyo. Okay? Um, Amy, unahan mo kaya. Kung hindi niya kaya magbaba ng pride, unahan mo. Pero kung hindi siya bumaba ng pride niya, talikuran mo na yan. Okay? Kasi ang pangit sa lalaki na masyadong ano, itaas ng ano, yung uh, pride niya. Ang tipong uh, hindi ganun, hindi magandang kaka, uh, kasamang lalaking ganyan. Alright? Um, kasi kung ganun eh, wala eh. Patigasan kayo, hanggat paano, mag-asawa na kayo, patigasan pa rin kayo, wag na. Hindi maganda ang ano, hindi magiging masaya ang buhay niya yan. Alright? So Amy, pag-isipan mo maigi ang uh, attitude ng lalaking yan. Uh, Osh Ortega, guilty. Ah, ba, guilty. Tinamaan siya, oh. Criselda mm, de la Cruz uh, Livana or Livara, how if the guy doesn't want to share his problem and just keep on his own? Kasi sabi niya, ayaw niyang problemahin ko ang problema niya. It's that a good reason of a guy. Uh, ah, Criselda, sabi ko nga kanina, kami mga lalaki, gusto namin maging superhero sa aming mga babae. Gusto namin, kapag may problema yung babae, kami ang makapagbigay ng solusyon sa aming minamahal, sa problema na aming minamahal na babae. Pero iba ang kaso kapag kami na ang may problema. Karamihan sa lalaki, sinasarili talaga ang problema kasi feeling ng mga lalaki, parang kahinaan ng lalaki kapag sila ay nag-share ng kanilang, kanilang problema. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang ang Criselda. Kasi once na talagang nangailangan siya ng tulong, asahan mo, uh, sa'yo rin naman yan magtatanong. Okay? Sige lang, pagbigyan mo muna siya sa gusto niya. Uh, huwag mo nang pilitin kasi ibig sabihin, kaya pa naman niya yung problema niya. Pero ganun pa rin, ang isabihin mo sa kanya, oh Han, uh, alam ko, ayaw mo naman sa akin sabihin problema mo, pero um, kapag kailangan mo ng uh, kausap, kailangan mo ng uh, tulong, nandito lang naman ako. I-assure mo lang sa kanya yung help mo sa kanya. Huwag mo na siyang pilitin pa. Alright? Yun. Yan ang ugali ng lalaki talaga. Natural yan. Alright, Angelica, hello, hello. Uh, same tayo, Amy Rabino. And uh, si Margie Barot, sorry Lodi kasi habang pinapanood kita, may nag-message sa'yo. Uh, may nag-message sa'yo ko na send, he, he, he. Okay, na miss-send mo sa akin. Okay lang yon. Uh, pipiring na lang ako ng mata, hindi ko na babasahin. Okay? Uy, speaking of, um, yung Facebook pala ngayon, I don't know kung nangyayari na sa atin ha, alam mo, na, na, nagkamali ka ng send sa isang tao, meron kang 10 minutes para i-delete yung message mo. Test niya. Test niyo ngayon kasi pa nabasa ko lang yun sa news sa Facebook. I don't know kung na, na, na ano na yun sa lahat ng ano Facebook users pero yan ang uh, ang bagong ano feature ngayon ng Messenger. Yung nagkamali ka, okay, pwede mo siyang i-delete within 10 minutes. All right? After 10 minutes, wala, hindi mo na 'yung ma-delete. Okay? Try niyo yan, try niyo yan. Okay, move na tayo ha para hindi na tayo masyadong uh, magtagal dito. Last, probably, yeah. Isa sa mga ayaw ng lalaki at nakaka-turn off ito pagdating sa babae, pag ginagawa niya ito, yung tipong hindi ka nag-effort na magiging close ka sa mga importanteng tao sa buhay niya. Okay? Alalahanin mo na uh, bago man kayo naging kayo, kasama na niya yung mga taong yon sa buhay niya. Family, okay? Friends. Yung mga importante sa kanya, hindi ka man lang nagbibigay ng uh, effort para mas mag, maging close ka sa kanila. Kapag gano'n ang ginagawa mo at nakita niya ng lalaki, kahit mahal ka pa ng lalaki, mata-turn off yan sa'yo. Kaya gawin mong lahat ng paraan para mabago yan. Right? Kapag kung sino yung mga mahal niya sa buhay, mahalin mo rin. At maging parte na rin siya, sila, ng buhay mo. Kapag once nagawa mo yan, mas mamahalin ka ng lalaki. Ayun. Yan ang uh, ah, 11 signs, uh, ah, 11 things na ano. Uh, i-recap ko lang ha sa mga kaka-join lang. Number one, mga bagay na nakaka-turn off sa lalaki kahit na mahal ka naman o kahit mahal ka ng lalaki. Number one, laging negatibo ka. Negative ang mga sina- pinag-uusapan mo. Puro negatibo sa buhay. Pangalawa, spoiled brat ka. Ayun. Ayaw nila yon Nila. <laughs> na ayaw ng lalaki yon Number three, kasawa, kasawa mo na lang yung lalaki, yung lalaki, nakatingin ka pa rin sa ibang lalaki. Number three, ayaw, nila, ayaw namin nun. Number four, yung uh, silosa kang sobra uh, kapag may na-mention siyang uh, ibang babae kahit wala naman talaga. Huwag naman ganon. Okay na naman magselos, pero kung wala namang dahilan at palalakihin mo ang uh, isang bagay na wala naman talaga ay nakaka-turn off yan sa aming mga lalaki. Number five, hindi mo siya binibigyan ng space outside your relationship. Okay? Tandaan nyo na meron pa rin tayong sina- tinatawag na space at privacy pagdating sa isang relationship. Huwag mong uh, isipin na porke boyfriend mo na siya ay lahat na lang ng oras, 24 hours, ay kasama mo siya. Kailangan yung pa rin niya ng space. Number six, masyado kang dramatic. Okay? Guys hate drama. Tandaan nyo yan. Okay lang magdrama ng konti. Cute, pero not all the time. Alright? Number seven, hindi ka man lang willing na magkaroon ng meaningful and deep conversation kapag kasawa mo ang lalaki. Puro na lang mga chismis ang dinadala mo o ah, dinadala mo kapag kayo ay nagkita. Pangit yon. Nakakawalang gana yan sa lalaki. Alright, number eight, ang masyado mong binibigyan ng uh, halaga ang isang bagay, especially yung mga binibigay niya sa iyo, tinatanong mo lagi, magkano yan? Saan mo yung binili? Tapos na, na hindi mo man lang na-appreciate yung effort niya. Yun. Kaya kailangan mong i-appreciate yung effort, wag yung ano, halaga ng kanyang binigay. Or sa lahat ng uh, bagay naman, yung tipong, ay, yung mga ma, ang mura, ay, cheap, mga Wag, kakpa. Ano yun? Uh, turn off talaga yun. Okay? Kasi kapag ganon, mm, feeling ng lalaki, masyado kang ano, um, bill mo ko. Masyado kang ano, uh, materialistic. Alright? So, baguhin nyo yan. Number nine, wala kang goal at ambisyon sa buhay. Number ten, uh, yung tipong nagsasabi kang okay ka pero hindi ka naman okay. At number 11, hindi ka nagbibigay ng effort na maging close mo ang mga taong importante sa buhay niya. Oh, okay ba kayo? Sa mga nasabi sa 11 signs na yan, may mga nagawa na ba kayo dyan? Okay? Sabihin nyo dito sa comment section. Maraming salamat sa inyo. And yeah, and it's already, uh, it's 4 minutes before 8 o'clock now and dinner time na tayo ha. Kain na kayo. Pahinga na rin kayo. I'll see you again next time. Again, this is Hugot Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. God bless you. Good night. Thanks a lot. See you again next time, okay? Ingat kayo lagi, ha? Tandaan niyo yung mga signs niyon, wag niyo nang gawin. Bye!